voel julle antwoord so mooi omdat julle in 'n kerk sit. Okay, ons ons probeer kyk wie kan die meeste aas op 'n jaag gooi. Um Alright. Julle kan stop. Um <laughs> ek dink ons kry die idee. Okay. So ek wil vanaand begin deur om daai vraag vir julle op die tafel te sit. Glo jy in wonderwerke? En dis duidelik dat almal in hierdie in hierdie kerk vanaand sê ja. OK, so ek ek wil begin met dit en dit is 'n moeilike topik. Julle moet dit nou besef, maar ek wil begin met iets waarmee ek met julle in Pinkster oor gepraat het. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie en dit is die dualistiese verstaan wat wat die wêreld baie keer vir ons gegee het oor geloof. En as jy nie weet wat dualisme is nie, so hy twee tipes maniere is dat iets iets is binne, iets is buite of iets is daar en iets is iets is hier. En ons het dit gedoen met die as dit kom by die koninkryk van God. As ons daaroor begin praat het, het ons vir mense begin sê maar die koninkryk van God is die hemel. Dit is die eendag. Dit is nie nou nie. Dit gaan nie nou gebeur nie. Moenie worry oor die nou nie. Worry oor die koninkryk van God. En die goed van die wêreld, die goed wat ons mee te doen het, die geld in ons beursie, ehm um, sosiale media, my seksualiteit, die goeders waarmee ek struggle in die lewe, dit is soos 'n geskenkpakkie wat ek hier agter my hou en dit is nou nie eintlik deel van die koninkryk van God nie. Dis hoekom ons laas kwartaal bietjie gepraat het oor spices en ek het vir julle gesê dat die spys van jou lewe en die spys van die kerk, die heilige spys van jou spiritualiteit, is alles eintlik in mekaar gewewe. Maar die wêreld het eintlik vir ons gesê, maar worry net oor die hemel. Moenie worry oor die nou nie. Dis hoekom ek bietjie 'n probleem het daarmee en en hierdie is ook nou weer 'n bold statement van my kant af, maar dit is my teologie. Ek het 'n probleem daarmee as iemand na my toe kom en sê, "Hanu, ek gaan jou siel vir jou red." Want dan sê ek vir hulle, "So net my siel maak saak." Toe Jesus aan daai kruis gehang het, het hy net my siel kom red. Hy het my net in die hemel gekry. Of het hy eintlik vir my kom sê, "Hanu, jou seksualiteit, jou beursie, jou vriende, jou verhoudings, daai goed maak saak." Alles wie jy is, nie dualistiese denke nie, alles wie jy is, dit maak saak. So Ons wêreld leer vir ons maar die sielgedeelte, die heilige gedeelte is daar een kant en die wêreld is aan die ander kant en ons kan nie eintlik die twee met mekaar versoen nie. Nou een van die vernaamste ateïstiese skrywers en hierdie is ook weer eens um ek het my teses gedoen toe ek geswat het oor oor ateïsme en ek het hierdie ou se boek gaan lees. En die probleem wat hy met geloof het is die volgende wat hy daar sê. Hy sê why believe in something that concerns you with 2000 years ago and not with the now. So Richard Dawkins, een van die vernaamste ateïstiese skrywers in die wêreld het gesê hy kan nie met geloof vereensgewig nie hoekom want dit vertel vir hom iets van 2000 jaar terug en iets van die nou nie of dit vir dit vertel hom van iets wat moontlik kan gebeur in die toekoms maar dit vertel nie vir hom van die nou nie en dis hoekom hy 'n probleem het met geloof en in my teses het ek bietjie gesê maar maar ek voel anders en ek dink anders as Richard Dawkins maar ek gaan dit nou met julle deel So ek gaan uit die oogpunt van wonderwerke met julle praat vanaand. As ek praat oor die koninkryk van God. So onthou ek is nou eintlik op hierdie bank. Ehm um, maar ek is nie op die bankie. Dis 'n delusion. Ehm um, uh ek ek praat met julle vanaand oor wonderwerke. Oor uit die oogpunt van wonderwerke, maar ek wil met julle praat oor die koninkryk van God vanuit die oogpunt van wonderwerke. So as ons praat oor wonderwerke dan is daar drie uh, of twee strominge uiteindelik in die wêreld wat wat gaan oor as ons vir mense moet sê maar glo jy in wonderwerke soos wat ek nou vanaand met julle gedoen het dan is daar net 'n ja en 'n nee. En dit is dis hierdie hierdie drie tipes opsies wat ons kry. Daar ek gaan met julle oor twee praat. Die derde een is my een. Die twee tipes opsies is net voel aan een ek glo in wonderwerke. Ek's fully committed daaraan. Dit is dit gebeur. Ek sien dit dit is great en dit gebeur elke dag. Maar hier's waar Richard Dawkins en daai ouens se probleem het met wonderwerke. Is as Jesus in Matteus 9 'n meisie laat opstaan uit die doodheid, dan sukkel hy ook met daai mentaliteit soos wat ek gedoen het as 'n jong tiener toe my pa oorlede is, maar hoekom bid ons vir my pa en hy staan nie op uit die doodheid nie? Hoekom doen God nie 'n wonderwerk vir die goeie persoon wat in die grond lê wat my pa is nie, maar hy sal dit doen vir daai meisietjie in Matteus 9. So dan begin jy worstel met hierdie ding. Daar's 'n bietjie van 'n probleem om net te sê ek's fully committed, wonderwerke gebeur net soos wat dit is. Daar's 'n bietjie van 'n probleem daarmee want as ons dit kan relate met ons eie lewens nie, dan dan maak ons soos Richard Dawkins en sê, "Vertel my nie van my eie lewe nie." So ek los dit. Die tweede ene is mense wat skepties is. So daar's baie min van julle, daar's so 'n paartjies van julle wat gesê het nee. So baie mense wat sê nee, wonderwerke kan nie gebeur nie. Dit is onmoontlik. Nou die probleem met daai groepie mense in die wêreld is dat dan sal niks wonder in jou lewe nie. Dan sal niks van die onmoontlike wat miskien moontlik kan word nie. Dis net gaan. So jy sit en jy dink jy's maar jy weet uh mis, miskien het jy nie geleer vir die toets nie, maar <laughs> dis nou stupid wonderwerk, maar Miskien het jy nie geleer vir die toets nie en jy jy bid en jy verwag net dit moet goed gaan met jou of iets is gebroken en jy jy hoop dit herstel, maar daar's niks, daar's niks by jou dat dit actually kan moontlik word nie. So jy verloor al daai goed in jou kop van miskien die onmoontlike wat wat net miskien mag moontlik word. Wat wonderwerke vir ons gee. So al twee daai standpunte is eintlik baie gevaarlik. Nou kom ek sit vir julle myne op die tafel. Dis hoe ek kyk na wonderwerk. En dis hoe ek kyk na geloof en die koninkryk van God. Ek dink dit gee vir ons kontekstuele betekenis. Nou ek gaan vir julle verduidelik wat dit is. Ek dink as ons vir onsself vandag moet vra as daai hierdie wonderwerk nou met my moet gebeur. As Jesus hierdie nou met my moes doen, wat sê dit vir my? Wat sê dit vir my in die oomblik wat ek nou in my lewe is, wat dit nou met my praat, wat gaan nou met my gebeur as hierdie nou moet gebeur? En ek gaan vir julle 'n voorbeeld daarvan gee van 'n wonderwerk uit die Bybel uit. So ek wil hê julle moet asseblief blaai saam met my na Johannes 2 vers 1 tot 11. Ons teks vir vanaand. Terwyl julle blaai gaan ek vir julle sê dat um dominees gebruik hierdie baie en ek het al ook in troues. Nou lees ons hierdie mooi stukkie want Jesus is hier by 'n troue. So dis hierdie ongelooflike moment van twee mense wat getroud is, maar julle moet besef dat in die antieke tyd het troues anders gelyk. Um mense het uitgehaal by 'n troue. Dit was soos 'n week lank het hulle getroud. So jy het soos vir 'n week lank want die mense het van ver af gekom, jy weet, en hulle het gestap. Daar was nie goed soos ons ry gou in ons Ferrari na die troue toe en ons sit lekker daar vir 'n uur en dan ry ons weer terug nie. Hulle moes stap. Hulle het daar gebly vir 'n week. Hulle het geëet, hulle het fees gevier. Hierdie twee mense het getrou. Dit was 'n lang storie. Hulle het uitgehaal. En dan doen Jesus sy heel eerste wonderwerk in die Johannes Evangelie by hierdie troue. En dit is wat gebeur. Kom ons lees dit som. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in gaan in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, toe sê Jesus se moeder vir hom: "Hulle het nie meer wyn nie." Maar hy sê vir haar: "Waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie." Sy moeder sê toe vir die kelners: "Wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen." Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode vir hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners: "Maak die kanne vol water." Hulle het dit tot bo toe vol gemaak en toe sê hy vir hulle: "Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester." Hulle het dit gedoen en die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, want die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom: "’n Mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte.'" maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana gaan in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. So eerste ding wat ek wil hê julle moet hoor is daai laaste woordjie wat die Griekse vertaling eintlik net so oorgee, wonderteken. Die Jode het geglo dat as Jesus 'n wonderwerk doen of die antieke Christenheid glo as Jesus 'n wonderwerk doen dan point dit hulle in 'n rigting in. Dis 'n teken. Dit wys vir hulle na iets meer toe. Dit gaan nie net oor die feitelike ding wat Jesus daar gedoen het nie, dit wys eintlik vir hulle hoe hulle dit kan toepas in hulle eie lewens in. So wat gebeur hierso? Jesus vat water en hy maak dit in wyn en dis 'n baie cool triek. Ek wens ek kon dit doen. Ek kan nie. Maar Vanaand wil ek vir julle vra weer eens om uit die lens van daai drie opsies wat ek vir julle op die tafel sit te kyk. Sê maar nou 'n wonderwerk gebeur soos water wat in wyn in verander. Wat sal dit doen met ons vandag? Ons sal miskien meer ads van die Wes-Kaapse Traffic Department sien in ons flieks van Don't Drink and Drive. Maar wat se goeie ding gebeur met ons as water in wyn in verander? So as ons vir onsself nou vanaand moet sê maar ja, wonderwerke gebeur as fully committed, dis 'n feitelike ding. Daar's niks meer aan hierdie ding wat Jesus gedoen het nie. Dis net feite. Jesus wat water in wyn verander. Dan is daar niks meer aan hierdie ding nie. Dan sê ons eintlik Jesus het water in wyn verander. Sjoe. Dis cool. Maar daar's iets meer aan dit. So <laughs> Jesus Jesus is eintlik besig om om hier te point na iets ongeloofliks toe. En ek wil vir julle ek wil vir julle 'n bietjie dit in julle perspektief sit. So vir hierdie mense moes dit flip in embarrassing geraak het dat die dat die wyn opraak by hulle troue. Dis 'n weeklange feesviering en hier raak die wyn op. Hulle staan daar hulle soos o, jene. Hierdie gaan embarrassing wees. Mense gaan vir altyd hieroor praat. Ons troue gaan vir altyd onthou word as die troue waar daar nie wyn was nie. Dit is embarrassing. Maar wat doen Jesus? Hy vat eintlik daai mense se embarrassment en hy keer dit om. Hy keer dit vir hulle om. Nou wil ek vir jou vra, as jy die wonderwerk moet sien uit opsie 3 se oogpunt, wanneer in jou lewe het jy embarrassing oomblikke? Waar in jou lewe is jy embarrassed op hierdie stadium? Miskien is dit by die skool, by jou werk. Hierdie wonderwerk sê Jesus eintlik vir jou, maar ek is die een wat jou embarrassment vir jou kan omkeer. Ek is die ene wat as jy eintlik hierdie embarrassment gaan konfronteer, gaan jy iets nuuts leer van wie ek is. Want dit is wat daai kelners moes doen. Kan julle dink hoe daai kelners moes voel wat daar staan en die wyn is op? Dis embarrassing, maar hulle hardloop na Jesus toe en sê, "Help ons hiermee." Hulle konfronteer dit en Jesus keer dit om. So sonder om net na die feite te kyk van Jesus wat water in wyn verander het, is dit klaar van toepassing op ons lewens om te sê ek beleef ook embarrassment. Ek beleef ook tye van verleentheid en en stikkindheid. Maar as ek dit konfronteer, dan kan Jesus dit dalk vir my omkeer. Dit dui op iets meer. Tweede ding wat vir my ongelooflik is van hierdie wonderwerk is, die klipkanne vol wyn raak op. Wanneer in jou lewe voel jy leeg, Miskien is jy nou daar. Miskien voel jy as jy nou by die werk sit, jy kan nie meer insit nie. Jy is nou gaar. Jy kan nie meer nie. Jy's op. Jy's leeg van binne. Miskien voel jy so in jou spiritualiteit en jou verhouding met God, voel jy leeg. Jy jy kan nie meer doen nie want want jy voel God het nog nie vir jou 'n teken gegee nie of God moet nog iets met jou doen. Jy voel leeg. Jesus wys eintlik vir ons deur hierdie wonderteken dat daar's meer tot my verhouding met jou. As jy daai leegheid kom konfronteer saam met my, kan ek dit weer vir jou volmaak. En ek kan dit nie net vir jou volmaak nie, ek kan dit vir jou beter maak. Soos hierdie seremoniemeester wat daai wynkruin sê, hoorie, jy moes eintlik hierdie goeie wyn goeie wyn nie tot nou toe gehou het nie. Jesus kan beter maak waar jy leeg is. Dis iets wat jou konfronteer in jou eie konteks nou. Dan die laaste ding wat vir my ongelooflik mooi is van hierdie hierdie wonder wonderteken wat Jesus hier doen. Is daai klipkanne wat wat daar gestaan het waar die wyn in was was was reinigingskanne. Die Jode het dit gebruik om ander mense eintlik uit te sluit. Aan die ander woorde, die mense wat wat onrein was, het nie hulle self gewas in daai klipkanne nie. So daai klipkanne het eintlik 'n stelsel gesimboliseer van ons wat ander mense wegstoot en ons wat mense uitsluit. Nou kan jy dink hoe mooi dit is dat Jesus juis daai klipkanne gebruik en sê ek gaan daarin die wyn sit. Ek gaan daai stelsel omkeer. Ek gaan daai ding verander. Want julle gebruik dit om mense weg te stoot en mense stikkend en gebroke te maak en mense uitmekaar uit te skatter. Maar ek gaan vir julle wys hoe swak stelsels soms goeie goed kan begin doen. Miskien sit jy hier vanaand en jy voel jy's deel van 'n swak stelsel. Jy's dalk by die skool, jy word geboelie en jy voel dis 'n stelsel waarteen jy nie kan beklei nie. Dis 'n swak stelsel. God kom sê vanaand vir jou, ek kan daai stelsel omkeer. Daai selfe stelsel kan ek gebruik om iets ongeloofliks vir jou te gee. So ek wil vanaand vir julle sê hierdie wonderwerk mentaliteit is soos die koninkryk van God as ons dit gaan sien as iets wat in die verre toekoms lê of iets wat eendag in die hemel kan gebeur of of iets wat wat net vir heilige mense is, dan raak dit moeilik. Maar die koninkryk van God is hierdie. Dit is jou geld, dit is sosiale media wat jy nou gebruik, dit is jou seksualiteit, dit is jou lyf. Dit is hier, dit is diep binne in jou. Dit is alles waarmee jy in aanraking kom, die musiek wat jy luister, die argumente wat jy het, Die verhoudings waarna jy is, dis die koninkryk van God. En as ons ons godsdiens en ons spiritualiteit so kan uitleef, dan kan ons iets baie ongeloofliks begin beleef. En dit is waarop ons gaan fokus hierdie kwartaal om vir mekaar te sê maar die koninkryk van God is hier. Dit is waarmee ons nou besig is. Dis die manier hoe ons nou sosiale sosiale media gebruik. Dis die manier hoe ons nou praat oor seksualiteit en pornografie en hierdie tipe van goed. Dit is waaroor dit gaan. Dit is nie iets wat heilig is wat die kerk net het of wat ver van ons lywe af is en waaraan ons nie kan klim nie. Dis deel van jou realiteit. So ek gaan afsluit op op twee maniere uh vanaand en die en die een wat ek vir julle wil vertel is is 'n storie van van my lewe waar hierdie wonderteken regtig vir my reël geword het. En dit is hoekom ek hoekom ek na wonderwerke kyk soos wat ek kyk is toe ek jonk was en en my pa kanker gekry het was was dit een van die rofste tye in my lewe. Ek was 14 jaar oud um toe ons die nuus gekry het dat hy 6 maande oorgehad het. En nou sit ek daar 14 jaar oud. Ek weet nie wat ek gaan doen nie en ek moet heeltyd nou gekonfronteer word met hierdie realiteit maar my pa gaan nie meer by my wees nie. Hy gaan hy gaan doodgaan. En te midde van dit alles kon ek nou maar net fokus op die goeders waarmee ek nou besig is. En heel toevallig op daai stadium het ons hierdie hierdie um hierdie kompetisie met die rugby gehad wat wat ons as 'n spannetjie het was die enigste span in die skool wat deurgegaan het. Die eerste span het verloor en hulle was uit en ons almal was so losers. <laughs> Ons is graad 8 en ons kan julle wen. Toe kom ons in vir hierdie kompetisie en ons moet toe nou in die semifinaal van hierdie movie se kompetisie gaan speel en dit was altoe waar ek op ek my fokus kon sit. En die naweek van daai wedstryd toe toe maande voor die tyd toe weet ons nou ons gaan in hierdie wedstryd moet speel. En my ma en my pa het toe nou maande in advance het hulle toe nou geboek om 'n naweek weg te gaan vir die laaste keer. Laaste keer wat hulle weg kon gaan toe my pa nou nog geleef het. En dit was nou vir my baie bad want my pa kon nou nie daar wees vir hierdie oomblik wat ek nou rugby gespeel het in hierdie groot game nie. En dit was dit was iets wat vir my as 'n 14-jarige seun gepla het op daai stadium. Gaan nooit die laaste ding wat wat ek nou kan doen om my pa trots te maak, miskien gaan hy nou nie kan sien nie. En weet julle wat het toe met my gebeur daai dag? Ek het regtig, ek het ek het op 'n stadium het ek net gedink dit dit dit is onmoontlik dat uit almal uit daai hele span van ons, is ek nou die een wat deur hierdie rofste tyd in my lewe gaan. Ek wil elke oomblik van my lewe wil ek nou net soos ek ek wil opgee want my pa gaan nie meer leef nie. En heel toevallig in hierdie wedstryd het het het iets ongeloofliks met my gebeur. Ek ek het ek het gesak die hele jaar. Ek het letterlik die swakste games van my lewe gespeel. En heel toevallig toe paas een van hierdie ouens, hy's so ver paas hier oor vier ouens en ek onderskep die bal en ek sê, "Hey, ek het die bal." En toe begin ek hardloop. En ek druk toe hierdie hierdie ongelooflike 3, nê? Nee? Ja, ja. Hierdie ongelooflike 3, maar as 'n 14-jarige seentjie, nê, nee, wil ek nou vir julle sê die hele skool sit daar want die eerste span het dit nie gemaak nie, so almal moes net nou maar vir ons kom kyk. En ek druk hierdie 3 waar ek oor die hele veld hardloop en letterlik toe ek al opstaan toe dink ek, wat het God nou net met my gedoen? Want selfs nou nog en dit is dis eintlik hartseer. Moenie oor julle hoërskoollewens praat as julle as julle uit skool uit is nie asseblief. Dis eintlik hartseer wat ek nou doen, maar ons ons vriendegroep sal nog steeds vir mekaar sê, onthou julle daai keer toe Hanu teen Waterkloof oor die hele veld gehardloop het en daai drie gedruk en dan soos almal sê, "Haai, dis 'n goeie tyd." So te midde van hierdie slegste ervarings wat ek in my lewe gehad het op daai oomblik kom vat God toe hierdie stelsel en hy gee toe vir my iets goeds. En ek sal nooit vergeet ek het hierdie wonderwerk het ek gelees na daai moment en ek het ek het vir myself gesê maar dit was 'n wonderwerk. 'n Wonderwerk wat God vir my gegee het om te cope in my lewe, in my realiteit, in die koninkryk van God waar ek was op daai stadium, het hy my gehelp om te cope met die dood van my pa. Want vir maande kon ek nog roem op hierdie awesome ding wat ek gedoen het en het dit my gehelp om die hartseer van my pa se dood eintlik te verwerk. So ek wil vanaand vir julle sê die koninkryk van God is reëel. Dis wonderwerke, dis alles, maar dit is hier en dit is nou en dit is van toepassing op jou lewe soos wat jy nou hier leef. Ek gaan afsluit elke aand deur om die teks te lees wat hulle in die oggenddiens gepreek het oor die oor hulle praat ook oor die kwessies waar ons praat baie keer in die oggenddienste. En vir oggend se teks het vir my so mooi ingepas by hierdie idee van die koninkryk van God. En ek gaan dit net vir julle lees ter afsluiting en terwyl ek dit nou gaan lees, gaan ek sommer vra dat die musiek groep na vorentoe kom en dat ons um ehm, som die slotlied kan sing. Maar kom ons luister na hierdie ongelooflike mooi teks waar Jesus vir die mense sê hierdie is wat die koninkryk is. Dis soos 'n mosterdsaadjie. Dis soos iets wat reël is, iets wat groei, iets wat hier is, iets wat nou is. Dis soos 'n boom wat opkom. Dit is nie die hemel wat al ver is of iets wat jy aan kan nie kan raak of wat iets wat nie tasbaar is nie. Dit is nou. Dit is jou lewe. Dit is jou realiteit. Jesus het vir die mense gesê in Lukas 13: Hoe is die koninkryk van God? Waarmee kan ek dit vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en in sy tuin geplant het. Dit het gegroei en 'n boom geword. En hoor nou wat sê hy om te sê, maar die realiteit tref ook die koninkryk van God. Dis deel van jou lewe. Die voël set in sy takke kom nes maak. Verder het hy gesê, en waarmee kan ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is so suurdeeg. Soos iets wat jy in jou hande kan vat, iets wat jy kan druk, iets wat jy kan voel wat 'n vrou geneem het en in 20 kg meel daarin gewerk het totdat dit heeltemal deursuur was. Dit is die koninkryk van God. Kom ons bid saam. Here, ek wil vir U dankie sê dat U vanaand weer vir ons op 'n unieke manier kom wys dat die koninkryk van God is, is iets wat met ons nou praat. Soos die wonderwerke iets is wat miskien 2000 jaar terug gebeur het toe toe u hier met ons gewerk het en u hier was, maar dit praat nog steeds met ons nou. Want u is nog steeds hier. U gees leef nog steeds binne in ons. En die koninkryk van God is nog steeds van toepassing op alles wat ons doen en alles wat ons beleef hierson. En Here, die gebed van my hart is is dat in hierdie tydperk waar ons moeilike temas gaan hanteer oor die koninkryk van God en oor ons lewens en die goed wat ons nou beleef. Gaan ek bid dat U regwaar met ons sal kom praat en vir ons sal kom sê, "Maar ek is hier by jou." Waar jy nou sit. Dankie Here vir die ongelooflike goed wat wat U kom doen soos 'n wonderwerk om vir ons te leer wat die koninkryk van God werklik is. Ons bid dit in U naam. Amen. Kom ons staan. 不问。